บุ๊กทูหก шість อ่านและเขียน читати і писати ดิฉันอ่าน я читаю ดิฉันอ่านจดหมาย я читаю літеру ดิฉันอ่านคำศัพท์ я читаю слово ดิฉันอ่านประโยค я читаю речення ดิฉันอ่านจดหมาย я читаю лист ดิฉันอ่านหนังสือ я читаю книгу ดิฉันอ่าน я читаю คุณอ่าน ти читаєш เขาอ่าน він читає ดิฉันเขียน я пишу ดิฉันเขียนจดหมาย я пишу літеру ดิฉันเขียนคำศัพท์ я пишу слово ดิฉันเขียนประโยค я пишу речення ดิฉันเขียนจดหมาย я пишу лист ดิฉันเขียนหนังสือ я пишу книгу ดิฉันเขียน я пишу คุณเขียน ти пишеш เขาเขียน він пише